для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you. Паблукаўшы па лесе і лузе яшчэ трохі данік і Саша змораныя вярнуліся дадому. На гародзе іх сустрэла поля. Лялькевіч усё расказаў ёй, такую тайну ад старэйшай сястры, якая была за маці і гаспадыню нельга хаваць. Па Сашаным выглядзе поля не зразумела, знайшлі ці не знайшлі, спытала вачамі, так размаўляць прывучыла падпольнае жыццё. Бачылі, што... «Не», – схилила голову Саша. Поля тяжко вздыхнула і засмучена падперла шчаку кулаком. Яна перажывала ўсё гэта па-свойму. Ніколі не бачыўшы Пятра, яна розумам і сэрцам не прымала яго як блізкага чалавека і часам сумнявалася ў сур'ёзнасці Сашанага замужжа. А Лялькевіч за час, што жыў іх хаце, стаў сапраўды як родны. Поля палюбіла яго – Пранікліва і уважлівая, як усе разумныя жанчына, яна не магла не прыкмеціць, што ён кахае Сашу. Жадаючы сястры большага шчасця, она хацела, каб яны сталі з жонкай мужам, і раптам Пятро стаў рэальнасцю. Ён ішоў да іх, як у родны дом, сэрцам адчуў саперніка. Поля разумела яго і не суджала што ён збег, алемішка давала. Цяпер яна паверыла ў іх каханне Пятра і Сашы, у іх жанітьбу, і ёй жанчыне набожнай стала сорамна за свае грэшныя думкі, як зводніца, якая хацела аддаць сястру другі раз замуж пры жывым мужу, які гаротнік, немаведама дзе цяпер і што думае пра іх і сям'ю. вось чаму ёй было балюча даведацца, што Пятра не знайшлі, што ён знік бясследна, не даведаўшыся праўды. І яшчэ яе спалохала і ўразіла, што Саша быццам не вельмі перажывае, не плача, не скардзіцца, не абвінавачвае Лялькевіча, Даніка, яе полю. З незразумелай боязю, сцішаная і засмучаная, ішла яна за Сашаю двор. Як яны сустрэнуцца з Лялькевічам? Уладзімір Іванович быў пад паветкай. Хацеў працаваць, падыходзіў сезон на бочкі, але рукі не трымалі гэбля, і ён гуляў з Ленкай. Малая ўжо цвёрда трымалася на нагах, няспынна шчабятала, а потым ёй спадабалася падаць на мяккія духмяныя стружкі, куляцца ў іх. «Та-та, бах!» валілася на спінку і залівіста смяялася. Лялькевіч з бацькоўскім замілаваннем глядзеў на яе усміхаўся, але усмешка была сумная. Ён думаў пра яе бацьку, які блукае недзе па лесе з цяжкай пакутай у душы. А малая яму, чужому чалавеку, кажа тата, кажа невыразна яшчэ, несвядома, але так яе навучаюць данік і поля. Ён успамінае, што як Саша доўга моўчкі ўпарта супраціўлялася, каб Ленка называла яго татам. Але потым скарылася і в апошні час як бы не звяртала увагі. Саша кинулася пад паветку. Схапіла дачку на рукі, моцна прыціснула да грудзей, нібы малой пагражала небяспека. Лялькевіча гэта паласнула па сэрцы. Ён адчуў сябе вінаватым. Ленцы, як на тое не хацелася сядзець на руках у маці, яна рвалася назад у стружкі, але Саша панесла яе ў хату поля, прослязілася і, спачуваючы, паглядзела на Владзіміра Івановича. Саша нават на думку Лялькевіча паводзіла сябе дзіўна. Яму, калі ён таксама прыйшоў у хату, яна сказала мякка-ласкава з бяскрыўднай іроніяй. «Як жа гэта вы, Владзімир Іванович, нічога сказаць не паспелі, атрымалі паносі і слова не вымавілі!» Ён сам усю раніцу думаў пра гэта і не мог уцяміць, як яно так здарылася, што ён, партызан, камісар падпольшчык, які ўмеў у самых складаных і нечаканых абставінах дзейнічаць хутка і правільна, аказаўся такі недарэка. Ён баяўся глядзець ёй у вочы, панурыўся, пераступаў з нагі на нагу, стукаючы з самаробным пратэзам аб падлогу. Ах, гэта ціхае жыццё псуе мяне. Я раблюся залішне павольны, цяжкадумны. А ён Пятро, відаць, падрыўнік ці разведчык дзейнічаў як маланка. Я пазнаў яго толькі тады, калі з развітым носам апынуўся ў калюжы. Саша засмяялася, здалося яму нават весела, і больш нічога не сказала. Усё знешне было так, як учора, пазаўчора, усе папярэднія дні. Саша сабрала бялізну і пайшла на рэчку, але ўзяла з сабой і Ленку. Лялькевіч не мог не адзначыць гэта. Поля збірала на гародзе фасолю – Данік з касой пайшоў на луг выкасіць дзе-небудзь лапінку атавы, хоць на самай справе мэта была іншая. Два дні назад на сожы амаль села баржа. На баржы ўзмоцненая варта. Хлопцы здагадваліся, што немцы на баржы вязуць важны груз, можа нават боепрыпасы, і выпрасілі ў Лялькевіча дазвол спаліць баржу. Данік і Анатоль, косячы атаву, павінны паназіраць за вартай, разведаць подступы. Лялькевічу не працавалася. пра чарговую аперацыю і пра наведванне пятра. Безумоўна, Саша балюча перажывае, але яна гордая таму ні аб чым не просіць і нікога не вінаваціць. Калі яна вярнулася з рэчкі і развешвала на агароджы бялізну, ён падышоў да яе, стаў побач, сказаў шэптам: "Я пайду, Александра Фёдоровна, у атрад. Я знайду яго" накіруем сувязных ва ўсе суседнія атрады. Ён або з армейскай групы Віці, або з атрада Куцага. Ім скінулі радыста і дыверсантаў для горада. Саша ўзняла вочы. У позірку яе была ўдзячнасць, і гэта было яму даражэй за ўсё. «Я пайду буду рамантаваць царкву», – поп прасіў. Ён зрабіўся не толькі бондарам, але але цесляром пра гэта ведае ўся вёска. Саша кивнула головой не першы раз и мовчки докранулася до яго локтя. Усё нішчыць вайна, гінуць людзі, чарствеюць сэрцы ў жывых, руйнуецца любоў і вернасць. Разбураецца сям'я. Адзін я наіўны верыў у заўтрашні дзень у шчасце. Яно ўсё у мінулым. Антаніна нічога не патрабавала за сваю любоў, жыла адным днём, Няўжо так і трэба рабіць? Няўжо так і трэба жыць? Каб цябе сёння разнесла бомба твая жонка, сціхні закрычаў я ёй тады. А чаму ёй сціхаць? Мяне не разнесла бомба. Я выжыў ад фінскіх кулі гранаты, а шчасця таго, што было, няма і ніколі не будзе. Пятро ляжаў, уткнуўшы галаву ў мокры мох. у цяжкія хвіліны вайны шмат пра што жудаснае думаў шмат чаго сніў сашы няма жывой яе пагналі ў нямметчыну няволю на здзек і гвалт і пра лялькевіча думаў раўнаваў пакутваў але ўявіць што саша жонка гэтага чалавека і яны жывуць у ціхай лясной вёсцы і можа плодзяць дзяцей у той час, калі навокал ідзе бязлітаснае змаганне. Такая думка нават ні разу не прыходзіла ў галаву. Як можна памыліцца ў чалавеку? Саша, Саша. Саша. Хацеў плакаць, але слёз не было. І думкі, як іскры сухія, кароткія, ясныя, толькі мох мокры пахне родным, забытым маленствам. Самае дзіўнае, што злосці на Сашу не адчуваў, іншая рэч на Лялькевіча. Можа, паліца які-небудзь падлюга, трэба было не па мордзе стукнуць з пісталета, няхай бы адным гадам менш было. Ён дастаў з кішэні пісталет, да болю сціснуў шурпатую рукаятку, але праз хвіліну падумаў, што не ведаючы акалічнасці, ён не мог зрабіць гэтага, забіць чалавека, тым больш блізкага Сашы. Ён не забойца. Ён паверыў, што Саша магла здрадзіць яму Пятру. Але паверыць, што яна здрадзіла народу радзіме, Живе с полицейским. Не, не, не, не, не. Не можа гэтага быць. Трэба пайсці назад і ўсё высветліць. Калі ён сумленны чалавек, то не прадасць. Але які ён сумленны, ды цяпер ужо і не пройдзеш, каб не ўбачылі. Вунь ужо гукае пастух, рыпяць жураўлі. Пятро прыслухаўся. Зноў нехта крыкнуў, але ўжо ў другім баку, у глыбіні лесу. Хто там мог зваць яго? Першы раз, калі ён пабег, здалося, што жаночы голас надрыўна паклікаў ззаду «Петя!» Ён спыніўся тады замёр, чакаў. І каб покліч паўтарыўся, то, напэўна, забыўся б і на школу, і на паліцэйскі гарнізоны на Лялькевіча, на ўсё на свеце. Пабег бы назад насустрач гэтаму голасу. Але дарэмна чакаў, ніхто яго больш не паклікаў. Мабыць, яму проста здалося стомленаму, разбітаму, уражанаму. Ён і дагэтуль часта чуў Сашын голас, і цяпер вось зноў здалося, што гэта яна. Крык паўтарыўся, і знікла надзея, бо стала ясна гукаюць адзін аднаго людзі, якія збіраюць грыбы. Імя незразумелае, не то манік, не то ванік. І ў адказ «У!» хлапечы голас – Людзі жывуць, збіраюць хрыбы. Можа пайсці да іх і пра ўсё распытаць. Пра што? Што могуць ведаць чужыя людзі? Скажуць, што тут яна Саша. Дык сказала ж Аня. Пачуць ад людзей лішні раз, што жыве не адна з мужам. А можа вярнуцца да іх і сказаць... Я хачу бачыць сваю дачку, дзе моя дачка, паглядзець малую глянуць у вочы з Сашы, якія ў яе будуць вочы. Ён уявіў з незвычайнай выразнасцю яе вочы, як цалаваў іх і застагнаў ад болю. здавацца нельга. Ён проста не мае права, бо гэта неразумна і небяспечна, гэта можа прывесці да недарэчнай гібелі, а ён павінен жыць, змагацца, помсціць за сваю людскую крыўду і гора. Заўтра ён павінен быць у сваім атрадзе, дзе яго чакаюць Павел Пятровіч, Кастусь, іншыя сябры і вялікія справы. Заўтра, а яму ісці кіламетраў 100 трэба спяшацца. Пятро падняў галаву. Што ж, бывай звярнуўся ён да сашы не падумай што я сапраўды больш не буду верыць што ёсць на свеце каханне мацней за смерць можа і маё не мацней за смерць але маё вернае і адданае ты чуеш я і цяпер кахаю цябе саша чуеш вярніся Ён хацеў сказаць: «І я ўсё дарую, але адчуў пошласць гэтых рамансавых слоў, узлаваўся, па-салдацку вылаяўся: трэба ісці. Але ніяк не мог адарвацца ад зямлі, быццам зламаўся хрыбет, адключыліся нервы і рукі кіно і сэрца ўсё цела не слухалася загадаў, якія пасылаў розум. З'явілася сумненне. А ці лялькевіч што быў, ці не ўдарыў ён невінаватага чалавека. Здараецца, што далёкія чужыя людзі часам знешне падобны адзін на аднаго, Але хутка Пятро адкінуў гэтае сумненне, бо ўспомніў позірк таго, каго ўдарыў, то быў позірк чалавека, які таксама пазнаў яго і разгубіўся. ён не пазнаў і не разгубіўся, то не стаў бы як анямелы. Цяпер людзі насцярожаныя не чакаюць, пакуль іх схопяць і ўдараць. Гэты ты пачуваў сябе, што сабака, які нашкодзіў. А я ішоў як гаспадар. Скаланула думка: як гаспадар. Дык чаму ж тады ты кінуўся ўцякаць? не пачакаў хвіліны, не паклікаў Сашу. Няхай бы глянула ў вочы, сказаў, як бы хто іншы той, з кім ён часта гутарыў, раіўся, спрачаўся, другі Пятро Шапятовіч. Ажно кінула ў пот, калі адказаў, спалохаўся. Пабаяўся, што Лялькевіч закрычыць узніме на ногі паліцыю. Паспрабаваў апраўдацца, Не таму, што пабаяўся, проста не хацеў яе бачыць, не хацеў ніякіх тлумачэнняў, навошта. Каб зрабілася яшчэ больш балюча, Я не немцаў баюся, не паліцаю, самога сябе баюся, душэўных пакут. Аднак адчуваў, што крывіць душой. Але ты кінуўся як заяц, як баязлівец, гэта вельмі пакрыўдзіла. Магчыма, у пачатку вайны ён сапраўды баяўся смерць, але потым ніхто не мог не меў права кінуць яму такога папроку. А ты больш цяпер, калі ён стаў партызанскім разведчыкам, і ён давядзе сабе і ўсім, што не баязлівец, зараз жа пойдзе назад і пагаворыць з імі апанавала неразумная адчайная адвага. Ён падскочыў з зямлі і рушыў да вёскі. Але не патрапіў на тое ж месца перад выганам да хаты траянавых, а выйшаў з другога боку з сухога балоца, з альховых кустоў, паміж якімі чарнелі свежыя сцежкі, пратаптаныя статкам. Гэтыя сцежкі неяк адразу тымавалі пятра. Кароў многа падумаў ён, значыцца, мірна жывуць, не соляць немцам раз тыя кароў не чапаюць. Яўна ёсць паліцэйскі гарнізон са сваіх бобікаў. Ды да вёска ўжо ўся прачнулася. Па вуліцы ходзяць людзі. У такі ранні час незнаёмага адразу засякуць. Петро знов отступив у глиб лесу, знов забрався у гущар і поваліўся на мох. Треба ісці, загадаў сабе і не падначальваўся. Там чакалі сябры, а тут Саша. Як пайсці, не глянуўшы ёй у вочы, а? Як глянуць? Знов думкі, планы, ды да перамагла стомленасць дзве бяссонныя ночы пятро заснуў Прачнуўся спалоханы. Мог жа нехта неўзнарок наскочыць на яго, але сон неяк хорша заспакоіў, надаў разважлівасці, удумлівасці. Хацелася есці ўжо суткі, акрамя позні чарнікі нічога не еў. Спаў, відаць, гадзіны тры, бо сонца ўжо ўзнялося высока, разважыў. У такі час вёска пустее, адны дзеці ды старыя. Пайду. Папрашу есці ў якой-небудзь бабулі і між іншым спытаю Сашу. Скажу, што некалі да вайны разам вучыліся. А там можа ўдасца паслаць якога хлапчука, каб паклікаў Сашу ў лес. Чаго мне баяцца з такой зброяй? Зузлесся, аблюбаваў хату трэцюю з краю і чамусьці самую заможную на выгляд. Зайшоў з вуліцы, не хаваючыся. У дварэ сустрэла маладая гаспадыня, якая расстаўляла для сушкі тоўстыя снапы проса. І тады Пятро трохі спалохаўся. Залішне заможная хата для такога часу, фіранкі на вокнах, у хляве вішчаць парасяты, на гонтавым даху грэюцца на сонцы пузаты жоўтыя гарбузы і апетытныя чырвоныя памідоры. Але адступаць не было як. прасіў, а патрабаваў, каб дала паесці. Маладзіца не спалохалася і не пачала, як гэта звычайна рабілі ў той час, калі не ведалі, што за чалавек адмаўляць, скардзіцца, што ў хаце кавалка хлеба няма. Толькі ухмыльнулася неяк дзіўна, сарамліва закрыла сакавітыя вусны рашком, выліняла іх хусткі і запрасіла ў хату. Зняла адзін настольнік, заслала другие з грубейшага палатна, адразу паклала вялікую буханку свежага хлеба, ад духмянасці якога ў пятра закружылася галава. Ён адразу прагна адламаў вялікі акраец. Жанчына зноў хмыльнулася. «Я вам малака холоднага са склепа прынясу, і я, як наседалі, пагляджу, кудахталі сёння». «Ага», – прамычаў Пятро, набіваючы смачным хлебам рот – гаспадыня выбегла. Пятро агледзеўся, хата чыста пабелена. На нікеліраваным ложку гара падушак, на жардзіне завешана прасціное адзенне. Не баяцца, што немцы забяруць. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.